huainai tas huainas fazi par ein auton alla tein te nefusin kai pote men arrenas ginestai pote de seleias kai de pote huaina arsen pros huainan seleian para fusin dietese he de hypotuhusa efe al o hutos huuto tauta prate hos engus ta autapeisomenos. peis omenos. Tuto ei poi an tis pros ton ee de arconta ho metecheinon mellon ei plemelesti paschoi.